Escolteu el programa literalment des del 2019 a Radiotrama. Fem ràdio amb l'esperit de conèixer el món, ara amb Jordi Sevillano. Benvinguts i bentornats a una temporada més de Literalment. Una temporada amb molta sorpresa que anireu veient durant la temporada. Però dir-vos que en el grup A no serà com era abans. I no us faré spoilers perquè aneu, ho aneu veient. moltes gràcies per, per seguir-nos a, eh, a Literalment i una temporada més. Moltes gràcies. A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. El cobre llit d'estrelles se'n retira El sol treu el nas per l'horitzó La seva llum s'escola entre les fulles Tot s'il·lumina de claror Se sent un ocell que s'espolsa les plomes badallant i els arbres s'estiren fent mandres volent tocar el cel. A poc a poc la vida comença. Tothom està a punt. Quan el món es desperta surten tots els colors i així el dia comença, la llum omple els turons. Quan el món es desperta, sonen tots els colors. I així el dia comença, cantem bon dia món, cantem bon dia món, Canten. A continuació, arriba la secció de l'agenda en veu alta. És el moment de alçar la veu. L'horitzó està difuminat per un aire tèrbol, compost per tantes partícules diferents que fa anys que es va deixar d'analitzar. Només penso a bracejar. Que el cap no se m'enfonsi dins l'aigua marronosa que m'ofega i m'irrita la pell. Em couen els ulls i no és sal. Són productes químics que algú va abocar pensant que tot líquid s'evapora i desapareix. Toco alguna cosa amb el genoll. Sé que és perillós, però ja m'és igual. La por havia esdevingut el pa de cada dia i ara el que en queda és resignació. Neda, neda, neda, no t'enfonsis, encara no. No puc pensar en res més. No sé què he tocat. Plàstic que s'entortolliga al voltant del cos. Metalls tallants que et trenquen, se't claven i et desagnen. Algun cos malferit que no ha aguantat més i s'ha deixat endur pel corrent. Dubto que sigui un animal. De tant en tant em recordo de les històries que m'explicaven de petita. Taurons, tortugues, dofins, peixos... Es veu que abans hi havia vida sota l'aigua. Ara només hi ha runes de ciutats enfonsades, soterrades sota deixalles i gel desglaçat. Només queda nedar per sobreviure agafar-se l'esperança de trobar un trosset de terra on descansar. Alguna cosa per menjar, per beure. I seguir el camí del xipolleig d'aigua dels braços cansats i d'immensa solitud. Neda, neda, neda, no t'enfonsis, encara no. I cada vegada són més els que es rendeixen a l'inevitable perdent la batalla psicològica d'una lluita que els nostres avantpassats ja ens van deixar perduda. Xipolleig d'aigua, de Berta Ruesca Bonet. Tercer premi del sisè concurs de microrelats de la Facultat de Biologia, abril de 2022. Escolteu el Literalment, amb Jordi Sevillano. Encara no sabeu què llegir? No patiu, arriba en Gonzalo Lloret amb Radio Ressenyes. Buenos días, Soy Gonzalo Lloret y hoy os voy a hablar de Joan Manuel Gisbert y su novela El misterio de la mujer autómata. Joan Manuel Gisbert es uno de los mejores escritores de literatura juvenil que tenemos en el país. Él es uno de los responsables de que me guste tanto la lectura. Siendo adolescente me regalaron un libro suyo, El misterio de la isla de Toklan, que me tuvo enganchado durante varios días hasta que me lo terminé. Y además de que me encantó la historia y sus giros, me pareció que se trataba de una obra que no consideraba a los lectores infantiles lectores de segunda categoría. Eso era algo que me molestaba mucho siendo niño, los libros de literatura infantil y juvenil que tenían un tono condescendiente, como si por el hecho de ser niños no pudiéramos entender las cosas y hubiera que hablarnos con diminutivos y con un paternalismo innecesario. Los libros de Gisbert ofrecían en cambio argumentos serios con un cierto nivel de exigencia. Así fue como poco a poco me fui leyendo todos los libros que había escrito Gisbert hasta entonces, estoy hablando de los años 80, incluyendo también las novedades que publicaba. En el año 1989 ganó el premio Gran Angular con La Noche del Eclipse, un cuento que aunaba elementos mitológicos como el laberinto del Minotauro, con leyendas orientales como Las Siete Princesas, la misma que sirvió de base a la ópera Turandot. Sin embargo, el libro del que voy a hablar es el siguiente que publicó, El misterio de la mujer autómata, que ganó el premio Barco de Vapor al año siguiente. ¿Por qué lo he elegido? Porque a pesar de que todos los libros anteriores me habían gustado mucho, con este sentí que me estaba poco a poco adentrando en la literatura de adultos, o mejor dicho, en la literatura de verdad, porque no hay literatura para niños y literatura para mayores, hay buena y mala literatura y este libro me abrió la puerta a otro tipo de lectura. Ya en el prólogo el autor nos da pistas de cuál es la genealogía a la que pertenece. Julio Verne, Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle o Gaston Leroux, toda una estirpe de escritores de misterio que en muchos casos suponen el tránsito de la adolescencia a la edad adulta dentro de las novelas juveniles. La novela se ambienta en el París de 1812 y gira en torno a la figura de un mítico constructor de autómatas Hans Helvetius, que ha conseguido tal grado de sofisticación en sus figuras que causa el asombro del público y la envidia de la competencia. Los que hayáis visitado alguna vez el Museo de Autómatas del Tibidabo os podéis imaginar el asombro que causarían estos diseños en la época, unos mecanismos animados con apariencia de vida que en ocasiones iban acompañados de grabaciones sonoras lo que acentuaba aún más la sensación de realidad. El constructor recibe la inesperada visita de un abogado que viene en representación de un cliente que prefiere permanecer en el anonimato con un encargo muy concreto y fuera de lo común. Quiere que Hans construya una mujer autómata a partir de un modelo. Pero el modelo no es una persona real, es una escultura de cera que recibe el artista en su taller junto con la visita del abogado. Se trata de una figura de tamaño real de una mujer de una gran belleza que no está copiado de la realidad. El abogado le asegura que la figura es una creación original y que no está realizada a partir de ninguna mujer existente. Han sospecha que el encargo pueda ser la trampa de algún competidor, pues él nunca realiza obras por encargo ni pierde nunca el control sobre sus creaciones, que simplemente cede a algunos empresarios para su explotación. Pero este encargo, aparte de ofrecerle una cantidad de dinero desorbitada y de permitirle invertir en su proyecto más ambicionado, un circo completo de autómatas, le atrae por la misteriosa figura de la mujer, que parece dotada de vida. A pesar de sus reticencias iniciales, acaba aceptando el encargo y arranca así el misterio de la novela. ¿Quién es el misterioso cliente que ha encargado el autómata? ¿Por qué prefiere no darse a conocer? qué uso quiere darle a la figura una vez terminada. poco a poco nos vamos adentrando en una trama detectivesca donde no faltan los elementos habituales, sospechosos, robos, persecuciones, desapariciones, pero tratados con una frescura que es muy de agradecer. Releí el libro hace una semana y me sorprendió que siguiera resultándome tan entretenido como cuando lo leí por primera vez con apenas 11 años. No desvelo más para no revelar sus secretos, pero os lo recomiendo si os gustan las historias de misterio. Y si disfrutáis con la lectura, seguid leyendo a Joan Manuel Gisbert. Es siempre un descubrimiento placentero. Feliz lectura. El misterio de la mujer. ¿Qué misterio? Gracias, Gonzalo. Un món en l'univers, aquell univers que no sabem conèixer Per innocència, un altre món ens farà conèixer-nos un síndrome que no el coneixem. Benvinguts a un nou podcast de Lectura Esponja. Avui comencem nou continguts i noves seccions i els nostres col·laboradors, els Borkundes, ens, eh, ens portaran sempre la seva secció. I el tema d'avui és el clima climàtic. El primer minut. El meu primer minut ha sigut espectacular. Aquell minut a sobre d'una moto amb un casc, amb un gat a sobre una taula sopant. És un, minut, és un minut de bogeria. Aquest minut es veu d'una altra, man altra manera. Quan estàs a sobre una moto, visualitzes realment la velocitat que, que, que vas de ràpid i de ràpid com vas per la vida. És així com és el clima, el clima climàtic. A sobre d'una moto fa més fred que anar caminant pel carrer. I passes molt de fred, fins i tot abrigat com vas. Així te n'adones com és el canvi climàtic que cada vegada l'estem maltractant. I ens quedem algun dia ni aigua ni llum i ens farem la reflexió a aquella gent que són pobres i no tenen res i aquest és el seu minut i a reveure. El que ha passat un dia com avui. Un, un dia com avui, de fa 600 anys, va, te, va tenir lloc la, la mare de totes, de totes les glaciacions. L'acumulació del gel produeix a la vegada un efecte de retroalimentació per l'albedo, ja que la, la neu rebota tota la radiació solar. La vida no solament ha resistit, sinó que va evolucionar. La vida que hi ha a Terra indut, eh, induta l'espècie humana. És filla del gel. La mirada del dia. La xifra del dia és hi ha un 50% de, de probabilitats per menys en un dels pròxims anys, de 5 anys. El calentament global superi als 1,5 graus centígrads. El punt en el que els efectes del clima serà cada vegada més prejudicials. Així mateix, un 93% de probabilitats entre 2002 i 2026 es converteixi el més càlid mm, mai registrat. Paraula del dia. La paraula del dia és clima. Clima significa la temperatura que fa, si fa fred, si fa calor. També segons l'estat del, de, del mar, si està més fred, segons les condicions meteorològiques d'un joc determinat es pot saber si, si plou, si fa, si fa vent, la precipitació, si neva... Aquesta paraula també dona al joc a conèixer. Si hi haurà incendis amb gravetat de la calor que faci segons les temperatures molt altes en els boscos. A continuació, escoltarem el que ens han portat els Bofuntes amb la seva secció. Hola a tothom, nosaltres som en Sergi i la Laia i som científics que també ens agrada parlar de literatura a les xarxes i que ho fem a través dels nostres canals d'Instagram i també de YouTube a, sota el nom de Els Bookhunters. Hunters. Avui en Jordi ens ha demanat doncs, que parléssim una mica de canvi climàtic i nosaltres doncs, ho tractarem des de la nostra vessant més, més literària, perquè la veritat és que és, és eh, inevitable eh, pensar doncs, en el canvi climàtic últimament. Estem visquent temperatures molt estranyes, inundacions, cada vegada el clima sembla que s'està tornant més boig i tot això és culpa clarament dels humans, de tota la industrialització, de que realment no tenim cura del planeta, tenim a l'abast tots els recursos, no pensem en el demà ni en el més enllà i això no pot acabar gaire bé, no, Sergi? No, eh, això d'haver-se de menjar les castanyes amb màniga curta em sembla que eh, és una cosa dels últims anys, eh? això abans no, no passava. Això abans no passava i ens agradaria que no passés gaire, però bé, jo no sé si ja estem en un punt de no retorn, però es tractaria de frenar-ho el màxim possible. Donar la volta a l'inrevés. Allà on estiguis, en un altre univers, donarà la volta. Aquesta setmana el girarem de cap per avall, fent una rentadora centrifugant, amb Benvinguts a un nou podcast. Estimem, volem manutaires i avui parlarem sobre el musical El Petit Príncep. El Petit Príncep és un musical que any tres anys emociona grandes i pequeños, espectacle que afirmen és l'any del Llàcer, el Magno Gis i la Perla 29, que s'ha convertit en un clàssic de, de Nadal i a la cartellera de Barcelona amb, amb més de 200.000 espectadors. És un, és un musical meravellós que des, descobreix la història de, del petit príncep com, com mai eh, com mai s'ha vist. El viatge vol a, a, a si mateix, porta a reconèixer diversos planetes de la, els l'heroïda ve 6 de dotze fins a, a la terra una rosa, lle, eh, un geograf, un farociero, un rei i un xorro que, que li acompanyen a, a, al ritme de, la, de, de can, cançons per fer-se conèixer a al valor de, als valors de l'amor i l'amistat. Bon espectacle que compta amb, amb moltes projeccions màgiques per cada, cada escena a un so de 360 graus i una companyia de luxe i unes cançons que faran volar. El noci d'aquest espectacle representa l'Angalilla en Manquis i la Pere 29, combina música, can, eh, música, cançons actors reals, personatges virtuals en 3D, so, envolvent i una a, a escenografia visual espectacular i màgica que transporta a l'espectador des de desert fins a, eh, fins a herba. Passant per la asteroide B62, el planeta rei o el món del geograf. Un espectacle creat per, per nens de totes les edats, des, de, des dels 4 fins als 100 anys, que ens acerca una manera única de la figura de saint Exupery. Aquest espectacle té, es basa en un llibre que es diu El Partit príncep d'Antoni de saint Exupery, una, una figura mítica, un relat filosòfic que s'integra sobre la relació de ser humà amb, amb els seus eh, semblants i amb el, i amb el món. Per desaparèixer d'un conte per nens, el petit príncep concentra com una meravellosa simplicitat i, i llarga i constant reflexió de Saint Exupéry sobre l'amistat, a la mort, la responsabilitat i el sentit de la vida. És un conte amb un llenguatge senzill, destinat a ser, a ser comprengut a parlants i ha inspirat als, els més grans. El musical del Petit Príncep, una història que coneixes des de sempre, contada d'una manera que mai has, has vist abans. Espero que us hagi agradat el programa d'avui i eh, moltes gràcies. Un estiu inoblidable. Una parella que porten un any mig es veuen. Entre ells parlen i decideixen fer-se les presentacions a les seves famílies. Ella té 22 anys, l'agrada la muntanya i també la platja. Les seves aficions, anar al cine, anar al gimnàs i ser feliç. Ell Té 25 anys. l'agrada l'excursionisme. I també l'esport de risc. Les aficions que té el futbol, anar al cine i mantenir els seus amics. Les presentacions, tant d'uns com altres, han anat bastant bé. Encara que la família d'ell en moltes coses no estaven d'acord. Hi ha una baralla entre les dues famílies una mica baralla perquè el caràcter d'ella a vegades fa coses que ella mateixa es nota insegura. Tan insegura que li fa sentir infeliç. Però mentre les famílies es barallen, ell i ella han organitzat unes vacances d'estiu inoblidables. Se'n va a Canadà i als Estats Units un mes. Al final del viatge fan el seu somni realitat, es casen. El viatge és un punt d'unió de la parella que es coneguin millor cada dia que passa són més feliços. Bueno, el viatge van passant situacions difícils i experiències maques. A les nits van a dormir a cares o a boscos i es troben moltes vegades incomunicats. Però no arriben les nines del mòbil i se'n van a dormir i, es, i així s'obliden. A part, van a buscar menjar al mar i cacen peixos, entre d'altres. Però tu i així, la unió dels dos en el viatge fa que tinguin més maduresa. Es va es van coneixent una mica més. L'última setmana del viatge estan descansant i preparant els preparatius del casament. Se la baralla entre les famílies, segons com va transcorrent el viatge, cada vegada van veient que la cosa va en sèrio. Per tant, tres dies se'n van on estan ells de vacances. Tenen un absurd amb el vol de l'avió, que es cancel·lava. Van arribar bé. Arriba, arriba el dia més important. Es, el casament va sortir més o menys bé, però la meitat del casament van decidir no continuar. Les famílies i els convidats, estranyats, no sabien com reaccionar es van tornar als Estats Units i se'n van quedar a viure. Gràcies a, a, als nostres col·laboradors eh, d'aquesta setmana. Espero que us agradi eh, el contingut que, que porten. Eh, fins a la pròxima. Gràcies.